بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد bugün inşallah mevzumuz yine devam edir. Bu fəsil Allah'a nalayiq sözlərdən bəhs edir. Elə sözlər var ki, Allah üçün istifadə etmək olmaz. Bu sözlərdən birincisi zahirdən doğru görsənsə də belə, lakin mənası sünniyə ziddir. Sahabələr hətta, sahabələrə hətta bu doğru, yaxşı əməl kimi görsənirdi. Lakin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bunu ifadə etməyi onlara qadağan etdi. Demək ki, Əssəlamu aləllah, Allaha salam olsun. Sahabələr bunu təşəhhüd zamanı deyirdilər. Peyğəmbər s.ə.v bunu qadağan etdi dedi ki, deyin əttəhiyyətü lilləhi, Allaha salam olsun. Əssəlamu aləllâh demək olmaz. İbn-i Məsud radiyallahu anhadan gələn hədistə deyir ki, biz sahabələr namaz qıldıqda Allaha salam verərdik. Əssəlamu aləllâh deyərdik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bunu eşitdi, dedi ki, belə deməyin. Əssəlamu aləllâh deməyin. Çünki Allah özüdür salam. Salam Allahın adıdır. Ona görə salam insanlar üçündür. Salamın da mənası nədir? Sülh, əminəmanlıq istəmək. Allahdan qarşındakına sülh, əminəmanlıq, xeyir, bərəkət istəmək deməkdir. Həmsinin dua etdikdə Allahumma xeyirli inşiq demək də qadağandır. Bu da sünnədə varid olub. Mənası budur ki, dua edib deyirsən ki, ay Allah, istəyirsənsə məni bağışla. İstəyirsənsə mənə ruzu ver. İstəyirsənsə mənə övlad ver. İstəyirsənsə mənə həyat yoldaşı ver və s. İstəyirsən deməklə bağlamaq olmaz. Duanı istəyirsən deməklə bağlamaq olmaz. Birbaşa Allahdan istəmək lazımdır. Nə üçün? Əvvəla Peyğəmbər s.ə.v-in hədisinə əsasən Əbu Hureyradan rədiyallahu anhu rivayet olunan hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi qadağan edib. Deyib ki, sizdən heç biriniz deməsin ki, Allahım, istəyirsənsə məni bağışla. Allahım, istəyirsənsə mənə filan şeyi ver. Və s. Bu Peyğəmbər sallallahu hədisində varid olub. Sonra da alimlərin nəticəsinə görə, nəticəsinə görə birincisi Allahın istəmədiyi şey yoxdur. Allah Subhanahu taala Təkvir surəsində deyir: "Və mə təşəunə illə en yeşə Allah Rabbul alamin." Bütün işlər siz istəsəz də istəməsəz də aləmlərin Rəbbinin istəyi ilə baş verir. Aləmlərin Rəbbinin, Rəbbinin istəyi də buna iradə deyilir. İradə ya da bizdə də iradə deyilir. İradəsin iki növdür Allahın iradəsi. İradəsin kavniyyə və iradəsin şəriyyə bunu dəfələrlə şərh etmişəm, lakin hər dəfə bunu şərh etməyə ehtiyac var ki, daha dərindən başa düşəsiniz. Çox qəliz, çox çətin mövzudur qədər mövzusu. İradəsi kəvniyyə nə deməkdir? Allahın istəyi ilə heç kəs mane olmadan baş verən işlər. Allah istəyir və bu işlər baş verir. Heç kəs də bunun qarşısını ala bilmir kimisə ölümü, kimisə anadan olması, zəlzələ, təbii fəlakətlər və s. və s. Allahın istəyi ilə baş verir. Kainatın dövr etməsi. Dünən dedim ki, zamanı sözmək olmaz. Allah subhanahu teala ilk dəfə zamanı, məkanı necə yaradıbsa, qiyamətə qədər də zaman, məkan müəyyən qədərlə dövr edəcək. Zamanda olan insanları Bəli, onlardan narazı qalmaq da olar, onları sevmək də olar, kafirləri, fasiqləri və s. Amma zamanı, məkanı nə sevmək, nə narazı qalmaq olmaz. Çünki zamanı da, məkanı da yaradan Allahdır. Onu sevməklə, onu narazı qalmaqla Allaha etirazını bildirirsən. Allahın qədərinə etirazını bildirirsən. İkinci iradə isə, ikinci istək, iradətü şəriyyə. Bu istəyi Allah Teala insanın öhdəsinə buraxır insana seçim verir. İnsana haqqı yana haqqı göstərir, hara, hara, haram və halalı göstərir, sonra ona seçim verir. Seç, istəyinlə. Lakin bu istək Allahın istəyinə müvafiq olarsa, yalnız o zaman həyata keçir. Ola bilsin ki, Allah sənə rəhm etsin. Nəyəsə, günah bir işə zan atasını cəhd e, göstərəsən, Allah onun qarşısını alsın, rəhm etsin sənə. Buna da iradəsi şəriyyə deyilir və hər bir şey də Allahın istəyi ilə baş verir. Hər bir şey. Yeganə şeydir ki, Allah subhanahu teala pis işlərə heç kəsi vadir etmir. Heç kəsi zülm etmir. Heç kəsi məcbur etmir ki, getsin, zinə etsin, araq etsin, adam öldürsün və s. günah işlər görsün. Yalnız və yalnız o şəxs istədikdən sonra onu asuda bıraxır ki, getsin, istədiyini etsin. Və bu da yenə Allahın istəyi ilə bağlıdır. Allahın istəməməsi istəməsi deməkdir. Allah istəmir ki, sən küfrə gedəsən, deməli istəyir ki, sən hidayətə gələsən. Hər bir şey Allahın istəyi ilə baş verir. İkincisi isə insan deyəndə ki, Allahın istəyirsənsə belə et, onda Allaha olan ümidi azalır. Məsələn, istəyir ki, Allah subhanətə alə onun rüzusunu artırsın, ona salih, gözəl həyat yoldaşı nəsib etsin. İstəyirsənlə bağlayanda ki, istəyirsənsə belə et, onda ümid azalır. Ümid azalır ki, birdən Allah istəmədi. Amma birbaşa istədikdə, istədikdə ki, Allahım, sən mənə bunu ver, biraz da ümid artır ki, ürəkdən istəmişəmsə, Allah mənim istəyimi boş qaytaran deyil. Necə Peyğəmbər s.ə.v bu barədə vəd verib, necə Quran-ı kərimdə onlarca ayələr var ki, birbaşa Allahdan istəyirsən. İstəklə bağlı etmədən, planı istəklə bağlı etmədən birbaşa Allahdan istəyirsən. Məsələn, Rabbana həblənə min əzvəcinə və zürriyyətinə qurratə ayın və cəhəlləm etsin müttəqin imanı. Ey Rabbimiz bizə gözümüzün ağız arası olan övladlar, gözəl, salih həyat yoldaşları qismət et və müstəqillər üçün, Allahdan qorxanlar üçün bizi imam et. Birbaşa istəyirsən, istəyirsənlə bağlamır. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v hədistə buyurur ki, İnnə Rabbəkum həyiyyün kərimə Sizin Rəbbiniz utanan kəram sahibidir. Vəstəhi min əbdihi və rəfa iləyhi yədəyhi ən yarıbdəhəmə sıfra Mulu bəndəsi əllərini qaldırıb ona dua etdikdə onun əllərini boş qaytarmağa utanır. İstədiyini mütləq verir. Bəli, ola bilər ki, sən neysə istəyəsən, görəsən ki, Allah sənə vermədi. Bu demək deyil ki, Allah sənə vermədi. Allah sənə bunu məsləhət görmədi bu dünyada. İstədiyini saxladı ahirətə, ahirətdə verəcək. Və ya görsə ki, istədiyin sənə ümumən məsləhət deyil, bu an əbəs yerə getməsin deyə başına gələn hər hansı bir bəlanı səndən uzaq edir. Və beləliklə də dua edəndə o dua əbəs yerə getmir. Çalışın daima Allaha dua edib Allahdan istəyəsiniz. Yəqinliklə, əmin olasınız ki, Allah istədiyinizə verəcək. Həmsinin boş-boşuna e, həmsinin Allahın adı ilə istəyənləri istədiklərindən məhrum etmək. Gəlib desə ki, Allah xatirinə xahiş edirəm, gəl mənim toyumda iştirak et. Allah xatirinə xahiş edirəm, filan sualıma cavab ver. Allah xatirinə xahiş edirəm ki, mənə kömək edəsən. Kömək etməsən. Onun istəyinə zərər verməsən. Bu da Allaha qarşı nalayiq hərəkətlərdən hesab olunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, heç kəsin Allahın adı ilə istədiyini, istə, istə, istəyini rədd etməyin. Allahın adı ilə istəyirsə, onu rədd etməyin. Həmsinin Allahın adından istifadə edib kiməsə vəd də verməyin. Xüsusən də nəticəsi pis qutaran vədlər. Deyəsən ki, dəvət edəsən, edəsən, görürsən ki, dəvətini qəbul etmir. Sən Allaha and olsun, sən zəhləmli olacaqsan. Belə demək olmaz hədis, səhih hədisdə gəlib ki, bir nəfər dilinin uzvatından bu dinlədir ki, bir kəlməsinə görə cəhənnəmin dibinə düşür. Necə? Dostu olur, qardaşı olur, eyni dində olan qardaşı olur, qardaşını dəvət edir ki, içkini tərq etsin. Lakin hər dəfə buna nəsiyyət etdikdə deyir, bu mənə öz şəxsi işimdir, özüm bilərəm, ibadətini ki edirəm, İçkiyə görə özüm cavab verəcəm. Axır bezir deyir ki, Allaha and olsun ki, Allah səni bağışlamayacaq. Qiyamət günü həşr olunduqda Allah ona deyəcək. Sən nə zürətlə mənim adımdan danışıb demirsən ki, Allah səni bağışlamayacaq. Artıq mən onu bağışladım, sənin isə əməllərini puç etdim. Və cəhənnəmə atıram. Muaz ibn Zəbəlin radiyallahu hədisində də Peyğəmbər s.ə.v dedikdə ki, kuff aleykə həzə, dilini qoru. Muaz radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, bu dilə görə bəyən biz davam verəcəyik. Dildir də, danışır öz üçün. Rasulullah s.ə.v deyir ki, o dilə görə üzü üstə cəhənnəmə sürüklənəcəksiniz. <clears throat> Baxın, bütün əzalar yorulur. Əl, qol, sinsi üzü, qulaq, göz, beyin, məqə, qəlb. Bir dənə dildən başqa. Və çox gözəl deyirlər ki, xayrul kələmin məqəllə və dəllə. Ən gözəl kəlam az olub, fayda verən kəlamdır. Az danış, yəni diqqətlə o tür fikirləş, fikirləş, az danış və faydalı danış. Həm xeyirli insanlar da o çətlərdir ki, <clears throat> danışmamışdan qabaq fikirləşir. Hətta günlərlə, aylarla fikirləşir ki, nə danışır fikirləşir, sonra çıxır insanlara öz fikrini bəyan edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də o insanlardan olur. Az danışıb, lakin kəlmələrini 1400 ildir şərh edirlər, hələ qiyamətə qədər də şərh edəcəklər. Ondan da gözəl danışan Allah subhanahu teala'dır. Müxtəsər 600 səhvəli kitab nazil edir. Neçə tonlarla izah edilir və ediləcək qiyamətə qədər. Hələ elə ayələr də qalacaq ki, onu Allahdan başqa heç kəs başa düşməyəcək. Hə, budur möcüzə. Allah subhanət alə möcüzəsi. İndi isə <clears throat> əsas möcüzə toxunur müəllif. İndiyə qədər keçdiyimiz dərslərdə rububiyyə idi, uluhiyyə idi. Bilirsiniz də, tovhid üç qismə bölünür. Rububiyyə, uluhiyyə, əsmə və sifət. Rububiyyə etiqat etmək lazımdır ki, hər şeyi idarə edən yaradan, öldürən, ruzu verən və s. Allahdır. Uluhiyyə, yəni bütün ibadətləri onun üçün etmək lazımdır, Allah üçün. Heç bir vasitəsiz. Üçüncü əsma və sifət ən təhlükəli mövzu bu mövzudur. Rububiyyəni başa düşmək asandır. Rububiyyəni də həmsinin. Amma əsma və sifəti başa düşmək çox çətindir. Əsma və sifətdə sahabələrdən başqa Sonra gələn alimlərin demək olar ki, 99 faizi çaşır. Baxmayaraq ki, əhlüsünlə və cəma olur. Lakin bəzi məsələlərdə səhvə yol veriblər. Bu da İbn Həcər bütün sünnə, əhlüsünnə və cəma alimləri onu Şeyhül İslam hesab edir hədis elmində. 77-yə yaxın Buxarinin şərhi var. O şərhlərin səhərəsində yalnız ən gözəli hesab olunan Fəthül Baridir. İbn Həcərin şərhi. Və alimlər deyir ki, Fəthül Bəridən sonra fəth olmayacaq. Ondan sonra daha gözəl Buxarinin şərhidən olmayacaq. Lakin buna baxmayaraq, İbn Həcərin şərhini oxuduqda görürsən ki, bəzi isim və sifətlərdə əşari əqidəsinə meyil edir. Başqa cür görür. Yəni, hə, bu İbn Həcər. Şafi rəhməhullah və ayət ki, deyir Allah subhanahu teala əynəmə tüvəlli fəzəmmə vəcullah hər ödəmsəniz Allahın üzü orada olar. Allahın üzünü orada görərsiniz. Hara dönsəniz. Həqiqətən, bəli, hara dönürsən dön, Allah oradadır. Lakin məkanın daxilində yox, amma oradadır. Bu çox səfil mövzudur. Şafi rəhməhullah isə deyir, hara dönsəniz Kəbə oradadır, qiblə oradır sizin üçün. Və yəni belə təfsir verir. Hətta əşarilər bu ayə barəsində gəlir İbn Teymiyyə ilə mübahisəyə. İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, bu ayədə qəst olunur, hara dönsəniz Allahın iyi, necə ki Allah təala ayədə deyir, açıq, yəni zahiri mənası. Fəsənlə vəcbullah, Allahın üzü. Allahın üzü kimi də qəbul olunur. İbn Teymiyyə deyirlər ki, əgər biz sizin əhlüsün olacağın alimlərindən dəlil gətirsək ki, yox, üz deyil, başqa şeydir, qəbul edərsən, Siz dəlil tapa bilməyəcəksiniz. Ancaq şafiidən gətirə bilərsiniz. Yalnız şafii bu məsələdə səhv edir. Fikir verir, bilir ki, kim səhv edir bu məsələdə. İbn Teymiyyə rəhmə Allah deyir ki, 100 təfsir oxumayan hər hansı bir ayədə, hər hansı bir ayənin təfsirindən danışmasın. 100 e, təfsir təsəvvürə gətir, Deməli, bir ayəni başa düşmək üçün bir təfsirlə kifayətlənmək, bir alimin kötürü fikri ilə kifayətlənmək bu doğrudan təhlükəlidir. Uçurma aparır insanı. Xüsusən də Allahın isim və sifətlərində. İndi qaydalar gətirəcəm ki, necə, hansı qaydalara əsaslanaraq Allahın isim və sifətlərini başa düşməyə çalışmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, başa düşməlisiniz ki, Allahın heç bir tayı bənzəri yoxdur. Necə ki, surə surəsinin birinci ayədə deyir, Ləysə kəmitlihi şey və o səmiyil bəsir. Onun heç bir tayı bənzəri yoxdur. O eşidən və görəndir. Cəhmiyyələr, və onların tələbələri, əşərlər və mühtəzillər Allahın isim və sifətlərini dəyişdirdilər. İndi onu da izah edəcək ki, kim hansı firqə necə dəyişdi. Bəziləri tamamən isim və sifətləri inkar etdi, bəziləri isimləri qəbul etdi yalnız zahirini, mənasız sifətləri inkar etdi, bəziləri isimləri qəbul edib onun mənasını dəyişdirdi. Sifətlərdən isə yalnız yedisini qəbul etdi. Bu cür minvalla onlar Allahın isim və sifətlərini dəyişdirdilər. Bu barədə indi danışacağım. Lakin baxın, onların əsli haradan gəlir? Onların əsli ərəblərin, o Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında yaşayan müşriklərin etidadından irəli gəlir. Bu ərəblərə Quran-ı kərimdə şilir deyir ki, onlar haqqında Allah subhanahu wa ta'ala və hum yəqsuruna bir rəhmən Peyğəmbər s.ə.v onlara deyirdi ki, Allahın adlarından biri də rəhməndir. Onlar isə bu ada küfr etdilər. Və açıq aydın ayədə deyilir. Başqa ayədə də deyir ki, onlara buyurdu ki, rəhmana səzdə edin. Əvzəqi ilə ləhmus sübülü rəhmən qalı olan rəhmən. Onlar təəccüblə soruşdular ki, rəhman kimdir? Başqa ayədə də deyir ki, quludu Allahə, əudu rəhmən əyyən mən tudunə fələhul əsmən husnə. Onlar gəlib dedilər ki, biz rəhmana dua etmək istəmirik. Biz Allaha dua edirik. Lakin necə? mütlərin vasitəsilə. Bu da şirkdir. İstər bütün vasitəsilə, istər pirin vasitəsilə, istər qəbrin vasitəsilə, ağacın vasitəsilə, şəxsiyyətin vasitəsilə dəxli yoxdur. Vasitə ilə Allaha dua etmək, Allahdan nəyisə etmək və müşriklərin əməlindəndir və şirk sayılır, küfr sayılır. Ona görə də Allah subhanətə alə deyir ki, Qulidurrahmanə, Qulidurrahmanə, Əyyəmə tədunə fələhul əsmər husnə. İstəyirsiniz Allaha dua edin, istəyirsiniz Rəhmana. Kimə istəyirsiniz? Yəni, necə istəyirsiniz Allahı çağıran Rəhman, Rəhim, Allah, necə istəyirsiniz? Onun gözəl adları var. O adlarla onu çağırın. O adlarla ondan nəyisə istəyin. Lakin müşriklər və kafirlər yenə gələcək onun adlarını öz bütlərinə başqa şəkildə qoyub o bütlərdən istəməyə başladılar. Hə, üzzə, əziz adındandır. La ilah adındandır. Mənat, məndən adındandır. O adlardan özləri üçün bütlərə ad qoşub Allaha oxşatmağa çalışdılar. Allah da buna görə onları kafir adlandırdı. Və Quran-ı kərimdə elə ayələr var ki, Allah subhanətə alən adları da, adlarının mənası da bu ayələrdəndir. Ki, onun mənası məğzi bəlli deyil heç kəsə. Allahdan başqa. Allahın əli var, necə nəcürlüyü heç kəsə məlum deyil. Bizim əlimizə oxşamır. Keyfiyyəti məlum deyil. Və görün nə deyir? Əl-İmran surəsini gedin özünüz əsrin oxuyun. Başdan gəlir ki, Allah subhanətə alə bu ayələri nazil edib, Quran-ı kərimi nazil edib, Quran-ı kərimdə elə ayələr var ki, məğzi bəllidir, iman gətirənlər onları qəbul edir və elə ayələr də var ki, onlar mütəşəbihdir. وبر فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء آه وابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة ومتشابهة إلى kalplerinde hastalık, merez olanlar şerh etmeye çalışır. İstediği mananı ona verir. Ve böylelikle de küfür ederler. Ama iman getirenler ve râsihûne fil ilm ayen daha izlenir. iman gətirənlər, elmdə qüvvətli olanlar nə deyir? Əmənnə kullun indi Rabbinə. Biz iman gətirdik. Bu ayələrin hamısı Rabbimiz tərəfindəndir. Onun mənasını başa düşsək də, düşməsək də. Biz iman gətiririk ki, bu Allah tərəfindəndir. Biz iman gətiririk ki, Allahın əli var, bəli. Amma necə nəcürlüyü? Bizə dəxli yoxdur. Biz iman gətiririk ki, Allah görür. Necə nəcür dəxli yoxdur. Biz iman gətiririk ki, Allah gecənin üçdə birində dünya səmasına enir. Necə nəcür? Bu da bizə dəxli yoxdur. İman gətirir, yalnız. Sonra müəllif Allahın ad və sifətlərinə olan ehtiram barəsində danışır, hürmət barəsində danışır. İbn-i Qeym Rəhiməhullah deyir ki, ümumiyyətlə Allahın adları üç qismə bölünür. Birinci o qismdir ki, Allah subhanahu wa ta'ala onu yalnız mələklərə və insanlardan qeyri olan məxluqata, ola bilər cinlərdən kiməsə öyrədib. Və Quran-ı kərimdə ya da hədislərdə onu bəyan etməyir. Bu birinci qism. İkinci qism, Quran-ı kərimdə və hədislərdə bizə bəyan etdiyi ad və sifətlərdir. 99 ad və bir neçə bir çox sifətlər. İkincisi isə yalnız özünün bildiyi, heç kəsin bilmədiyi ad və sifətlərdir. Onu da heç kəsə bildirməyin. Nə mələklərə, nə insanlara, nə cinlərə, heç bir məxluqa bildirməyin. Allahın isim və sifətlərini dəyişdirənlər diqqətli olun ki, bu cür dəyişdirməyəsiniz Allahın isim və sifətlərini. Allahın isim və sifətlərini dəyişdirənlər baxın, görün necə, hansı yollarla dəyişdirirlər. Birincisi, bayaq dedim, Allahın adından götürüp yüklerine başkadır. Biraz düzeliş vermeyle ad verirler. Haviz, Üzze, Lat, Silah, Menat, Mennan vesaire. İkincisi Allah'a layık olmayan adı ona verirler. Ata. Nesraniler. Yahudiler. Nesraniler dediler ki İsa Allah'ın oğludur aleyhisselam. Yahudiler de dedi Uzeyr Allah'ın oğludur aleyhisselam. Amma biz bilirik ki, Allah subhanahu teala özünə övlad götürməyib, doğmayıb, doğulmayıb. Deyim, yadınızda saxlayın. Bu çox maraqlı əhvalatdır. Qardaşların əksəriyyəti eşidib bunu. Bir nəfər müsəlmanlardan bir alim Roma imperatoru ilə mübahisə edir. Mübahisə zamanı imperator deyir ki, <clears throat> siz İsa aleyhissalamın ilahi olduğuna, Allahın oğlu olduğuna inanmırsınız. Gülə-gülə hələ istehva elə deyir. Alim də deyir, bəli, biz onu Peyğəmbər kimi sevirik, onu sevməyənə kafir deyirik, onu sevməyin imandan olduğunu deyirik, lakin ilahiləşdirməyik. İlahiləşdirmək ancaq Allaha xastır. Və deyir, sənə iki sualım var. Paşaha deyir. Bu iki sualım var, sənə aydın olacaq ki, bu ilahi deyil Allahın seçdiyi bəndə elçidir. Birincisi, sən etiqat edirsən ki, ilahi qüvvət və qudrət sahibidir, heç kəs ona qalib gələ bilməz. Deyir, əlbəttə. Bəs necə oldu? Sən dediyin ilahini sarmıxa çəkdilər. Sizin etiqadla. Necə oldu? Zəif məxluq ona qalib gəldi, sarmıxa çəkdi. Bu bir. İkinci sualım. Rahibləriniz barəsində nə deyə bilərsən? Deyir, bizim rahiblərimiz pak, müqəddəs insanlardır. Həmişə kilsədə olur, kilsədə yatır, evlənmirlər, uşaqları da olmur. Deyir, görürsən, subhanallah. Evlənməyəni, uşağı olmayanı sən pak, müqəddəs sayırsan. Bəs hər bir nöqsandan uzaq, pak, müqəddəs olan Allaha oğul nəsib edirsən, mənsub edirsən və bununla da səsini kəsir. Cavab verə bilmir. Bunu yadınızda saxlayın. Üçüncüsü, ona naqis sifətləri mənsub etmək. Məsələn, Yahudilər dedilər ki, Allahın əli bağlıdır, yəni xəsisdir. Dedilər ki, Allah kasıbdır, birisi varlı. Dedilər ki, Allah altı günə göyü və yeri yarattı, sonra yoruldu. Və s. və s. Allaha layiq olmayan sifətləri ona mənsub etdilər. Bu da, bu da haramdır. Allaha qarşı olan hörmətsizlikdir. Və sonuncu, dördüncü, sonradan meydana gələn müfəzillər, zəhmiyyələr tərəfindən meydana gələn əqidə etiqaddır ki, Quran-ı kərimin zahirini qəbul edir ayə kimi. Lakin o ayələrin məzəz olduğunu, mənasız olduğunu etiqad edir. Bu da küfürdür. Allah mənasız şeyi insana nazib etməz. Mənası var, bizə məlum deyil. Yalnız zahiri mənası bizə məlumdur. Əli var, görür, eşidir. Amma mənasız dedikdə onda belə çıxır ki, yəni onlar bir bəşər olmasa demək istəyirlər ki, Allahın özü də mənasızdır. Onlarda Allahın tarifi var. Allah nə məkanın daxilində, nə xaricində, nə ondan asılı, nə ondan ayrı. Bu cür Allaha tərif verirlər. Deməli, Allah yoxdur dünyəmizdir. Kimisə qorxutmaq üçün, kimisə idealına çevirmək üçün, yəni ideologiyanı yaymaq üçün istifadə olunan bir rəmz Allah. Onlar belə başa düşür. Lakin İslam alimləri Peyğəmbər s.ə.v-də başda olmaqla başqa bir izah edir ki, Allah varlı bilir, necə nəzirliyi də bizə məlum deyil, heç məlum olmayacaq da. Həmsinin hörmətsizliyi də bir şey sayılır ki, sənin, düzdür, bu bizdə ola bilməz bu dəqiqə, sənin qulun olsun, ya cariyan olsun, sən ona qulum deyəsən, abdi, əməti çağıranda, qulum deyib çağırasan, o da sənə Rəbbin deyib çağırsın. Peyğəmbər əsasən bunu qadağan edib. Deyir ki, əgər kiminsə qulu varsa, qoy onu oğlum, qızım çağırsın. Bunda onu avam çağırsın. Rəbbim deməsin. Rəbbim ancaq Allaha deyilir. <coughs> Həmsinin bu da tazirlərə etdi. Allahın adını ucuz qiymətə satmamaq. Alış-verişdə Allaha hamd olsun bu qiymətə almışam, Allaha hamd olsun bu qiymətə satıram. Allaha hamd olsun bu qiymətə satanda da Allah alanda da. Allaha hamd olsun, Allaha hamd olsun, Allaha hamd olsun, Allaha hamd olsun. Bu Allahın adını bu qiymətə satmaq deməkdir. Salman el-Farisi radiyallahu anh deyir ki, qiyamət günü Allah subhanahu teala üç sinif insana tərəf baxmayacaq. Onların tərəfini də saxlamayacaq. Birincisi, yaşlı adamın E, e, e, yaşlı şəxsin zina etməsi. Yəni, yaşlı şəxs zina edərsə, cavanın zina etməsindən daha pisdir. Cavan başa çıxmadan ki, dözməyin. Tutaq ki, getdi zina etdi. Sonra tövbə elə. Amma yaşlı artıq ömrü keçib gedib. Al. İkinci şəxs kasıb olub, təkəbbürlü olan var dövləti olanın təkəbbür, təkəbbürlü olmasını başa düşmək olar. Bunun var dövləti var, bununla fəxr edib təkəbbürlü edir. Bəs e, sən kasıb, sən nəyinlə fəxr edirsən, nəyə təkəbbürlü göstərirsən? O lap pisdir. Kasıb edib təkəbbürlü etmək lap pisdir. Və üçüncü, alanda da, satanda da Allah'a hamdisən. Allah'a hamd olsun ki, bu qiymətə almışam, Allah'a hamd olsun ki, bu qiymətə satıram. Əhl-i sünnə və cəmanın pis vəsiyyətlərlə bağlı əsasları var, qaydaları var. Bu qaydalara, bu əsaslara riayət etsəniz, hisin və sifətlərin izahında, şərhində heç, heç zaman çaşmayacaqsınız. Birincisi, bilməlisiniz ki, Allahın isim və sifətləri Quran-ı Kerim və hədislərdən götürülür, mötəbər hədislərdən. Başqa xayalla yazılmaz. Əgər Allah danışırsa, deməli bunun dili olmalıdır, dodağı olmalıdır və s. Görürsə kipriyi, gözünün qarası və s. Eşidirsə qulağı olmalıdır. Əli varsa barmağı, dırnaqları, nə bilim, barmağın üstündə tüş və s. Bu cürlə olmaz. Bu cürlə Allaha bu şeyləri mənsub etmək olmaz. Nə Quran-ı kərimdə varid olub, və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində gəlib, yalnız onları təsdiq edib, onların olduğunu etiqat etmək lazımdır. Bu bir. İkincisi, keyfiyyətinə varmaq. Bu da haramdır. Demək ki, Allahın <coughs> əli var, əllə filan filan filan şeyləri edir. Eşidir, filan şəkildə eşidir. Dünya səmasını inir, filan cür inir. Keyfiyyətini izah etməyə çalışırsan. Bu da haramdır. İmam Malik rəhməhullahdan bu məşhur rəvayətdir. Soruşurlar istiva barəsində. Deyir ki, Allahın istiva etməsi, istiva ucalmaq deməkdir. Allahın istəvə etməsi məlumdur. Ən ucaldır. 7 ayədə Allah təala deyir istəvə aləl arş, arşın üzərinə uzandı. Allahın istəvə etməsi məlumdur. Keyfiyyəti məchuldur. Ona iman etmək vacibdir. O barədə sual vermək bidətdir. Dörd şey məlumdur zahiri mənası. Keyfiyyəti daxili batın mənası məchuldur iman etmək çünki Quran ayəsidir, vacibdir və sual vermək ki, necə, nəcürdür? Bidətdir. Bu barədə həm sahabələr, sahabələrdən ağıllısan, sahabələr Peyğəmbər s.ə.v bu barədə soruşmadı. Heç Peyğəmbər s.ə.v özü Allahdan bu barədə soruşmadı ki, necədir sənin əlin? Sən ağıllısan ki, bu barədə sual verirsən, soruşursan. Allahı Görməyib heç kəs bəhs edə bilməz. Görmədən bu qapının arxasındakını heç kəs deyə bilməz ki, necədir onun, qısa, qadın, kişi, qoca, cavan. Bəs yetki səmadan da o tərəfdə olanı vəsf edib nə cürətlə deyirlər ki, Allahın əli əl qüdrət qüvvət, həqiqi əl deyil. Sən görmüsən bunu ki, deyirsən ki, qüdrət və qüvvət deyil, əl deyil. Üçüncüsü, heç kəs onu bənzətməmək. Deməmək ki, əli var, bizim müəllimiz kimidir, mənim əlim kimi. Demək ki, eşidir, bizim kimi eşidir. Yox, Allahın heç bir tayı bənzəri yoxdur. Bu üçüncü qayda. Dördüncü qayda təhrif etməmək. Yəni, Allah necə nazil edibsə, Quran-ı Kerimdə deyir, istəvə edib, istəvə edib. Onu təhrif edib, istəvlə edib demək olmaz. İstəvənin mənası ucalmaq deməkdir. İstəvələnin mənası zəft, zəft etmək deməkdir. Olmaz demək ki, Allah subhanətə alə ərşi zəft etdi. Məyər ərş yaradılan vaxtdan Allaha məxsus deyil. Zəft o şey olunur ki, əvvəl ona məxsus olmur, sonra güc toplub yer onu zəft edir. Hökmü altına alır. Yaradılan gündən elə ərş Allahın hökmü altındadır. Və əgər hökmü altına alırsa, niyə təkdə ərşi? Bəs başqa məxluqat, bütün yer, göy, səma hamısı Allahın hökmü altında deyil. Niyə ərşi xüsusiləşdirdi? Xüsusiləşdirməyə ona dəlalət edir ki, Allah onun üzərinə ucalıb, hökmü altına alıb yox, ucalıb. Necə ki, yahudilər təhrif etdilər. Onlara Allah Teala dedi ki, "Qulu hittatun naghfir lakum khatayakum." Deyin ki, Allahım bizi bağışla, hittatun. Allah Teala sizi bağışlasın, Onlar hissasına bir nun hərfi asırıb dedilər hintatun. Hintatun da buğda deməkdir. Başladılar Allah'a istəyəcə etmək, həvət almağa. Həmsinin Əssəlamu Aleyküm də ləm hərfini götürdülər. Dedilər Əssəlamu Aleyküm, ölüm olsun sənə. Bu cürünü onlar təhrib etdilər. Və Allah onlara lənət etdi. Təhrib etdiklərinə görə öz kitablarını. Və sonuncu qayda bununla da təvhidlə fəhərə dərsimizi bitirək. Bir də sonuncu tamamilə inkar etmək demək ki, isim və sifətlərin mənası yoxdur. İsim və sifətlər məcazdır. Bunu yalnız mühtəzillər cəhmiyyələr deyir. Bu da batil fikirdir. Bu qısa, qısa da olsa qeyd edək ki, cəhmiyyələr Allahın isim və sifətlərini tamamilə inkar edir mənasını. Mütəzillər Allahın isimlərini ispat edir mənasız olmaqla. Sifətlərini isə tamamilə inkar edir. Əşarilər Allahın isimlərini ispat edir başqa mənaya yozmaqla. Vaxt edin mənalara. Başqa mənaya yozmaqla ispat edir. Sifətlərinin isə yedisindən başqa hamısını inkar edir. Bu yedi sifət də elm, elmin Allahda olması, elm sahibi olması, həyat, yəni daim əbədi yaşamasını, qüdrət, iradə, eşitmək, görmək və bir də danışmaq. Bu yerdə sifəti ispat edirlər ki, bəli, bu sifətlər Allahda var. Yerdə qalan sifətləri Allah cəzalandırır, Allah onların hiləsinə qarşı tədbir tökür, Allah dünya səmasını inir və s. və s. sifətlərin hamısını inkar edirlər. Və Allah subhanahu wa ta'ala'dan istəyim budur ki, Allah bizi tək Allaha ibadət edənlərdən etsin, isim və sifətlərini başa düşənlərdən etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan varzuqna tibaa, arinal batila batilan varzuqna şinaba. Bir daha təkrar edirəm. Təzə qardaşlar olduğuna görə bu kitab Buxari Rahimahullahın yazdığı kitabdır. Sahih Buxaridən fərqi ondadır ki, Sahih Buxarini razılıqda onun yalnız o kitaba yalnız səhih hədisləri toplayacağını vəd edib, şərt qoyub və şərti də çox güclü şərtlərdir. Heç bir hədis alimdə, alimində elə şərtlər yoxdur. Bütün hədis alimlərində 5 şərt, Müslimdə 6, Buxarədə isə 7 şərt var ən güclü səhvlərdir Buxarın şərfi və Quran-ı kərimdən sonra ən mütəbər sağlam da o kitabdır, Səhih Buxari. Lakin bu kitabı yazdıqda, Buxarinin bundan başqa nə qədər kitabları var, əsərləri var, lakin bunu yazdıqda və digər əsərlərini yazdıqda elə şərt qoymayıb, yazıb gedib. Buna görə də bu kitabın demək olar ki, 80 faizi hədislər səhihdir, 20 faizi zəif hədislərdir. Bu kitabın adı ədəb-ül müfraddır. Hər bir şəxsin ədəb ərkanının əxlaqı necə olmalıdır? O barədə hədisləri yığıb toplayıb. Kitabın əvvəlindən başlamışdıq valideynlərə, qohum-əqrəbəyə və s. və s. qonşuya qarşı olan münasibətlərdən. İndi qul, qula qarşı olan münasibətdən müəllif danışır. Hədislər bu barədə danışılır. Lakin baxmayaraq ki, bunun bizə heç bir dəxli yoxdur. Bu dəqiqə bizim heç birimizin qulu yoxdur ki, onunla münasibət quraq, Peyğəmbər s.ə.v dediyi kimi. Amma ola bilər ki, kiminsə himayəyə götürdüyü bir uşaq olsun. Onunla da həmən münasibət aparmalıdır. Onunla da gözəl davranmalıdır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur. Rasulullah s.ə.v eşidir ki, Əbu Zər radiyallahu anhu bir qulu təhkir edir. Deyir ki, ey qara oğlu İbn-i Səvdə ana, yəqin ki, zənci olur uşaq anasına eyib qoşur. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sən onu təhkir etdin, sənin kəffərən, yəni zərimən onu azad etməndir sənə azad etməklə günahını yiyə bilərsən. Əbu Zər dərhal onu azad edir. Azad etdikdən sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, sizin himayənizdə olanlar sizin qardaşlarınızdır. Allah s.ə.v onları sizin himayənizdə verib və sizdən hər biriniz yediyindən ona da yedirtməli, yediyindən ona da yedirməlidir. Və onların gücü çatmadığı şey onlara yükləməməlidir müqadirə etməməkdir. Siz fikirləşin, əgər bu qula olan münasibətdirsə, evlada da həmsinin, evlada da yaxşı baxmaq, yediyindən yedirtmək, geydiyindən yedirmək və düzü satmadığı şeyə qadar etməmək vacibdir. Görürsən ki, bəziləri düzgün başa düşmür İslam dinini. Elə bilir ki, namaz bulmaq vacibdirsə, Peyğəmbər səsən deyir ki, 7 yaşından uşaqlara öyrədin, məcbur edir. Səhər tezdən saat 5-də 6-da duracaq ki, dur. Mütləq namaz qılmasan və oruç tutmasan. Halbuki Peyğəmbər səsələm onu qəst etmir. <clears throat> o qəst edir ki, sən onun üçün nümunə olmalısan. Sən onu yavaş-yavaş cəlb etməlisən. O başa düşməlidir, sevməlidir, o şeyləri sevgiyle etməlidir. Əgər qorxaraq onu edərsə, ikrah hissi ilə onu edərsə, Sən onun yanında olmayan da o şeyləri etməyəcək. Ona görə də Allah subhanahu teala deyir, Lə ikrahəl fiddin, dində məcburiyyət yoxdur. Kimlər bu dəqiqə yoluna azdır, kimlər başqa dinlərə qursanıb, başqa dinləri qəbul edib, kimlər başqa adət ənələri qəbul edib, onlara biz düzdür, göz yumamalıyıq. Biz onları təmkinlə, hikmətlə, yeri düşəndə sərt şəkildə izah etməliyik. Amma kimisə tutub əlindən məcburən, eləməsən öldürərəm, xavariclər kimi, ixvanlar kimi bizim mənhəzimiz buna sağırmır, buna dəvət etmir. Bizim dəvətimiz yalnız belə olmalıdır ki, yeri düşəndə qəlbinlə nifrət eləməlisən. Elə yer elə bilər ki, orada sənin dilbə görə başqa oynasanlar. Qəlbinlə nifrət edirsən. Elə yer elə bilər ki, dilinlə sərf və ya hikmətlə mülayimcəsinə baxır vəziyyətə. Başsız almalısan. Elə yerdə var ki, orada əlinlə də onun qarşısını ala bilərsən. Bu şeyləri nəzərə alıb dəvəti aparmaq lazımdır. Yəni, hər birimiz bilib, saraqsa, dünən dedim, iman gətirib, iman gətirdiyinə əməl edib, dəvət etməsən, o imanla əməlinin heç bir faydası olmayacaq. Düzdür, cənnətə nə vaxtsa düşəcəksən. Ancaq nə vaxtsa niyə? Niyə görə birbaşa yıldırım surəti ilə cənnətə daxil olmayaq. Ona görə bacardığın qədər Allah yolunda çalış, çalış. Bacardığın qədər. Fikirləşmə ki, yoruluram, dincəlmək lazımdır. Bəli, dincəlmək lazımdır. Ancaq ki, bacardığın qədər Allah yolunda e, çalışsan, Allah da sənə o qüvvəni verəcək ki, hər şeyə vaxt tapasan. Hər şeyə vaxt tapasan və hər bir işi yerində yerinə yetirməyə sənə kömək olacaq. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, özüm üçün xərclədiyin, övladım üçün xərclədiyin, zövcən, həyat yoldaşın üçün xərclədiyin, valideyn üçün xərclədiyin və qulluqsu üçün xərclədiyin hamısı sədəqə sayılır. Kibir, Allah xatirinə onu xərcləyirsənsə, özünə, ailənə, qulluqsu, atana və s. sədəqə sayılır. Onsuz da sən bunu xərcləyirsən. Bir niyyətini Allah üçün et, bu sənin üçün cənnətdə olan yerini daha geniş etsin. Yalnız niyyət fikir verirsən, az bir əməl edirsən, heç nəzə demək olar ki, etsin etmirsən. Niyyəti bir dənə dəyişdirirsən. Onun əvəzinə görə Allah Allah nə qədər sənə savab yazır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Yahudilər zöhrə qədər əməl etdilər. Bir piraq savab qazandılar. Nəsranilər əsrə qədər əməl etdilər. Onlar da bir qiras savab qazandılar. Qiras Uhud dağı boyda olan savabdır. Lakin müsəlmanlar məğribə qədər bir balaca vaxt əməl etdilər. İki qiras savab qazandılar. Nəyə görə bunu deyir? Ona görə ki, onlar nə qədər əzab əziyyət etdilər, şəriətləri biraz ağır idi, çətin idi. Səbəbi çox çətinliyi də əldə edirdilər. Harasa bir nəcis düşəndə o yeri kəsib atmalıydılar. Günah, etmək, günah etdikdə tövbələri özlərini öldürməklə olurdu. Amma gör Allah subhanətə alə bizə nə qədər asanlaşdırdı. Tövbəni yalnız qəlbinlə edirsən, nəcis yuyursan çıxıb gedir və s. və s. dini o qədər asanlaşdırıb müsəlmanlar üçün ki, onlar buna əməl etsin. Buna baxmayaraq, yenə də onlar üçün dinə əməl etmək çox çətin gəlir. 20 saat, 18 saat gedir, demək olar ki, heyvan kimi işləyir, maşın sürür və s pul e, cəmatı nəqliyyatda yəni işləyir, cəmatı daşıyır. Axşam 4-5 yıldan pul qazanır, nə edir? Bir ara alır, bir dənə də fahişəni üzr istəyən dəvət edir və pulu da gedir. Ailə bir tərəfdə qalır, ailə bir dağılır, əziyyəti də pus olub gedir. Bunların hamısını eləyən şeytandır. Şeytan qoymur ki, onun həyatda məqsədi olsun. Məqsəd olsun ki, nəyi mən satacam? Həyatda ilk növbədə müəyyən bir o, mütəxəssis olduğum, sahədə nəyəsə çatmaq məqsəd olmalıdır. İkinci də axirətdə cənnətə daxil olmaq məqsədi. Hər ikisi olarsa, həm dünyanı qazanacaqsan, həm axirəti. Yalnız axirət üçün çalışsan olacaqsan sufi, tərki dünya. Yalnız dünya üçün çalışsan olacaqsan cahil, fasid. Hər ikisi üçün çalışsan olacaqsan mümin, əhl-i sünnə və cəma. <clears throat> Bir nəfər Peyğəmbər s.ə.və gəlib deyir ki, ya Rasulullah, Tutaq ki, mənim bir dinarım var. Nə edəm onu? Deyir, özün üçün xərclə. Deyir, bəs yenə olsa, deyir, onu da ailən üçün xərclə. Deyir, bəs yenə, deyir, onu, onu da xidmətçin üçün, qulluqçun üçün xərclə. Sonra da deyir, nə istəyirsən et. Kasıblara əl tut, müsafirə kömək et, məscid tikmək və s. Nə istəyirsən, özün bil. Öz istəyinlə nə istəyirsən et. Sonra əksinə, qulun havasına qarşı olan münasibəti barəsində danışır. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əgər qul havasına gözəl nəsiyyət edərsə, gözəl nəsiyyət və Rəbbinə də gözəl ibadət edərsə, iki qat əcr savab qazanır. Başqa hədisdə, başqa hədisdə də deyir ki, üç şəxs, üç şəxs iki qat əcr qazanır, iki qat savab qazanır. Havasına gözəl tərzdə nəsiyyət edib tabi olan və Rəbbini ibadət edən şəxs yəni qul. İkinci, qulluqçu qadını azad edib və onunla evlənən şəxs və üçüncü, kitab əhlindən olub İslamı qəbul edən şəxs. Kitaba, yəni öz dinini qəbul etdiyinə görə ilk növbədə Allaha sidq, ürəklə, səmimi qəlblə itaət edib, ibadət etdiyinə görə sonra İslam ona çatdıqda İslamı qəbul etdiyinə görə iki qat əcr savab qazanır. Sonra həmsinin Peyğəmbər s.ə.v o şəxslərə nəsiyyət edir ki, onların himayəsində olan olanlar var və onlara diqqət yetirməlidir. Xüsusən bu rəhbərə etdi, hakimə etdi, hakim himayəsində olanlara diqqət yetirməlidir. Onların qəyyumu hesab olunur. Qəyyum da nəzarətində olanlara görə məhsuldur məsuliyyət daşıyır. Onlar haqqında sorğu-sual olmayacaq. Onlara qarşı ədalətli olub ya zülm edib və s. onların haqlarını ödəyib, ödəməyib bu barədə soruşacaq, soruşulacaq. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, hər biriniz qəyyum ola bilərsiniz. Necə? Ailə qurduqda sən ailənin qəyyumusan. Zövcəyə görə, övlədə, uşaqlara görə sən qardeşsən sən öz borcundan çıxsan, ondan sonra onları yoluna azsalar, buna görə cavabdeh deyilsən. Amma sən onları boş bıraksan, onların istədiklərinə imkan yaratsan, ona görə sən cavab verəcəksən. Bəli, sən televizor alıb qoysan və 200-ə yaxın kanalı orada açdırsan, icazə versən ki, o pis, pis şeylərə baxmağa, ona görə sən cavab deyilsən. Səndən sonra sorular olacaq ki, sən bunu etməsəydin, ona baxmazdı. Sən onu gizgiz bayramlara, yolka bayramı, nə bilim, nə bayramı, nə bayramı, tonqal yanır üstündən, sən ki, o yana tutsan, bu yana tutsan, sən qalab deyirsən, sən bunu öyrətirsən. Amma sən bunun bazardan qədər qarşısını alsan, lakin o yolunu azsa, ona görə o cavab deyək. O özü cavab verəcək, sən buna görə cavab verməyəcəksən. Qadın övladının üzərində qəyyumdur. Ev işləri, evin əmanəti, çarəsində sorulsaq olmayacaq. Kimə verdin, icazəsiz verdin, niyə verdin, israf etdin və s. və s. sorulsaq olmayacaq. Və bu cür bu minvalla hər kəs nəzarətində olanlar haqqında sorğu-sual olunacaq. Məlim tələbələri haqqında və s. Sonra sahabələri, sahabələrə hörmət etmək barəsində Peyğəmbər s.ə.v xəbər verir, xüsusən də ənsarlara. Çünki ənsarlar mühazirlərə çox çətin vəziyyətdə dayaq oldular, kömək oldular. Malın yarısını verən oldu, onlara evinin yarısını verən oldu və s. köməklər göstərdilər mühacirlərə, hətta elələri oldu ki, özlərinin ehtiyacı olduğu şeyi onlardan da çox ehtiyacı olan mühacirlərə verdi. Bilirsiniz də, evinə gətirib yemək verir, özü yemir, ona verir. Allah subhanətə ona aid ayə nazil edir ki, onların əməli Allahın xoşuna gəldi. Allah onların əmrindən razı qaldı, sevindi. E, bu ayə qiyamətə qədər oxunacaq. Hər dəfə oxunanda o sahabə yada düşəcək. Hər dəfə oxunanda o sahabə yada düşəcək. Bu, hər kəsə verilmir bu, bu cür nimət. Qiyamətə qədər o sahabə yada düşdü. Bir əməlinə görə fikirləyirsiniz. Sonra bu hədisi də yadınızda saxlayın. Peygamber s.ə.v deyir ki, Və yəşqullahu mən la yəşqulun nəsə insanlara təşəkkür etməyən Allaha da şükür etməz. Təkəbbürlük göstərib insana, hər hansı bir insana, yaxşılıq edən insana təşəkkür etməsən, Allah da yaddan çıxacaq. Allaha da şükür etmək yaddan çıxacaq. Halbuki Allah subhanahu teala vəd edir ki, Allaha şükür edin, Allah da sizə olan niməti artırsın. Sonra Peyğəmbər s.ə.v yenə ədəb əxlaqla bağlı olan hədisdir yol yol üzərində olan maniyələri yoldan götürmək haqqında deyir ki, bir iman 60 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Bir rəvayətdə 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Ən yüksək mərtəbəsi şəhadətdir, la ilə illallah. Ən aşağı mərtəbəsi də yoldan əziyyət verən bir şeyi kənarlaşdırmaq. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bir nəfər gəlib deyir ki, ya Rasulullah, elə bir əməl öyrət ki, onu etdikdə mən cənnətə daxil olum. Cənnətə düşün. Rasulullah s.ə.v deyir, insanlara əziyyət verən bir şeyi yoldan kənarlaşdır. Sahabə də deyir ki, Əbu Hureyra, radiyallahu anh, onu eşitdikdən sonra yolla getdikdə diqqətli olardım. Bayada bir tikan olsa belə, daş olsa, o dəqiq yoldan kənarlaşdırardı. Hər dəfə də kənarlaşdırdıqca ürəyindən keçirdi ki, artıq cənnətə çıxdı. Çünki Peyğəmbər s.ə.v vəd verib. İndi görün, o kəslər ki, yükün ağzını asıq qoyur, nə qədər maşınlara lüka düşür, hər maşın düşəndə də onun bütün nəsil nəzabətini söyür. Onların <laughs> halı necə olacaq? Başqa bir hədistə də verir ki, insanların əməlləri mənə göstərildi, onların ən gözəl əməllərindən yolda əziyyət verən şeyləri kənarlaşdırmaq ən pis əməllərindən də tüpürüb ötürəcəyi silməmək. Gedir yolla, birinci bir əxlaqsızlıqdır. Tüpürürsən belənsinə hə? və ya tüpürürsən və tüpür, sonra sil. Bu, özdə sol ayağının altına tüpürüb silmək lazımdır. Bəzi qardaşlar hədisi oxuyur ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir, əgər namazda tüpürmək istəsəniz, tüpürün sol ayağınızın altına silin. Bu, torpaq olan yerdə namaz qılanla, qılanlara aiddir. Ki, tüpürüb torpağın üstündə isə torpağa qarışacaq. Amma məsciddə xalsanın üstünə tüpürüb yarın silmək, bu tamam əxlaqsızlıqdır. <coughs> bu çox maraqlı hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v yəni bu demək istəyir ki, bu hədislə heç kəsin zahirinə baxmayın. Zahirdən ola bilər o zəif olsun. Ancaq imanı hamımızdan çox ola bilər. Zahirdən o özünü çox təvazökar göstərə bilər. Amma imanla elmini hamıdan üstün ola bilər. Necə ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu Quranın hafiz və ən gözəl Quran oxuyan Peyğəmbər s.ə.v çox vaxt ona deyirdi ki, Quran oxu. Onu dinləməyi xoşlayırdı. Çox vaxt ondan qulağa, onun Quran oxumağına qulaq asırdı. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, çıx bizim üçün xurma yıx ağacdan. Amma Abdullah ibn Masud çıxanda sahabələr neysə yerdə olanda sonra şir verdilər. Havada çıxanda bir şey verirlər ki, ayaqları nazildir. Çox arıqdır. Fətlər gülməyə. Bu zarafatla istəyir, etmirlər. <laughs> Gülürlər. Peygamber Fəsələm deyir, nəyə görə gülürsünüz? Onun bu arıq ayaqları qiyamət günü tərəzində ən ağır gələn şey olacaq. <laughs> Və sonuncu hədis Rasulullah s.a.v. deyir ki, mömin, müminin güzgüsüdür. Onun eybini gördükdə islah etməyə çalışır. İndi baxın, görün, bədbəxt o kəslərdir ki, eybi görür qardaşında, amma istəmir düzəlsin ki, o eyblə gəzib dolaşsın, zamanın gözündən düşsün. Bədbəxt o kəslərdir ki, sən ona edirsənsə, fikirləş ki, sənin üçün də başqaları özür edir. Burada ki, dua edirsən ki, Allah qardaşına islah etsin, hidayət versin və yaxud bərəkət versin, ruzu versin. Çalışırsan qardaşını düz yola gətirəsən, səhvlərini düzəldəsən, Allah da səni düzəldər. Mələklər də sənin üçün dua edir. Amma nə vaxta qədər ki, xain olursan, qəlbində xəstəlik, həsəd, paxallıq, nifaz və s. və s. qardaşına qədər olur, qardaşına qarşı olur. Allah subhanətə alə də sənin bu nifazının üzərinə biraz da nifaz artırır həsədin üstə, üzərinə biraz da həsəd artırır ki, yolunu biraz da çox azasın. Allah subhanahu teala'dan da istəyim budur ki, Allah bizi layiqli müsəlmanlardan, müminlərdən etsin. Təkcə Ramazan gecələri oturub kitab oxuyanlardan olmayan, daima bu nuru, Allahın nurunu öyrən öyrənənlərdən olaq və asi əməllərdən, Allaha olan asi əməllərdən uzaq olaq ki, asi olana sab sababadiraa sidee sababila waasoodama allah subxaana watacaala oo nuurinnoon oo ilm ilm allah nuurnoon vermir sufyaan isawrinin mahşur sözüdür diyor ki şiirle şakavtu ila vakiyin bi su'i hifzi فأرشدني إلى ترك المعاصي فقال إن المعا... فقال إن العلم نور فلا يؤتي الله نوره للعاصي من شاعر وكيل من زرها hafizəmin zəifliyindən dedi ki, günah işləri tərk et. Günah e, elm bir nurdur və Allah öz nurunu asi olana vermir. Hə, çalışın ki, o asi işlərdən xüsusən də sigaret çəkmək bəziləri elə fikirləşir ki, bu e, məkruhdur, onu edir. Xüsusən də, nə bilim, teleferiyalara baxmaq, nə bilim, boş-boş şeylərlə vaxtını keçirmək, bu şeylərdən uzaq olun ki, Allah subhanahu teala sizə o nuru, o elmi versin. Və təkcə Ramazan üçün, Ramazanda bu cür məclislər varsa, yalnız gələk burada elm öyrənə, yox. Mən ancaq, yəni tərifləmək üçün demirəm, nümunə üçün deyirəm. Ancaq Ramazan ayına bu iki kitabı oxuyub qutarmağı məqsəd qoymuşam qabağıma. Allahdan istəyirəm Allah sizin üçün də elə məqsədlər nəsib etsin. Məqsəd qoyasınız ki, hər bir kitab oxuyasınız, tərcümə edəsiniz, yazasınız, nə bilim, yoxlayasınız və s. və s. Bazardığınız qədər Allah yolunda işləyəsiniz, Allahın dininə kömək edəsiniz. Allah bize kömək olsun. Subhanakallahumma ve bihamdika, əşhadu en la ilahe illa ente, estağfiruka ve etûbü